بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد خب درس سیوم از رساله شکننده های اسلام در شکننده هشتم هستم مؤلف رحمه الله مجال الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم ومعاونته على المسلمين خب یکی از شکننده های اسلام مظاهرة المشركين کمک کردن اونها و قوت دادن اونها مظاهرت معاونت چه به یه معنا هست و آنهای کمک کردن یاردن دادن قوت بخشیدن خوب کمک کردن مشرک ها و یاردن کردن اونها بر ضد مسلمان ها این هم یکی از نواقض شکننده اسلام هست خوب این ناقض که یکی از ناقض ها هست البته کلام مؤلف اینجا مجمل هست ولکن غالبا کمک کردن مشرک ها بر ضد مسلمان ها به خود دین که هست بنابرای خاطر همین این کفر است اگر رفت و کمک کردن به خاطر دین باشه که مسئله ولا براش میگویند و کمک کردن و پشتبانی کردن مشرک ها و کمک کردن آنها بر ضد مسلمان ها این مسئله ولا و برا هست مسئله ولا یعنی دوست داشتن مسلمان ها و نصرت دادن آنها برا یعنی بیزار بودن و دور بودن از مشرک ها و اونها را بد دیدن خب مسئله موالات و معادات چه میگویند موالات یعنی دوست داشتن مؤمن ها و بعد دیدن معادات بعد عداوت دشمنی داشتنی بر کافرها خب مسئله والا و برا خیلی مسئله بزرگ است بلکه اصل دین بلکه دین امرهای زیاد متعلق به این امر کرده است الله سبحانه تعالی امر کرده است که این الله سبحانه تعالی میگه هر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 آشکار و واضح شد در بین ما در بین ما دشمنی و عداوت دشمنی و بغضا بدبینی ابدا همیشه در بین ما و در بین شما دشمنی و بدبینی هست حتی تؤمنوا بالله وحده تا اینکه ایمانی به الله آوردن تا نه بنابر اصل بلا برا در آیت های قرآنی با دلایل مختلف و همچنین احادیث نبوی صلی الله علیه و وسلم که پیامبر صلی الله علیه و وسلم گفت این اوثق عور ایمان بزرگترین رسمان اسلام و ایمان الحب فی الله و البغض فی الله دوست داشتن به خاطر الله و بد دیدن به خاطر الله است این مسئله هشتم در ناقض اسلام این همون مسئله ولا برا هست ولا یعنی دوست داشتنی الله سبحانه تعالی و رسول او و مؤمنین و صالحین و برا بیزار بودن از دو بیزار بودن از از, از بیزار بودن از دشمن های الله و رسول و بیزاری جستن از طاغوت و پیروهای طاغوت و بیزاری بودن از کفار و مشرکین و مرتدین و حتی بیزار بودن از اهل معصیتی که معصیتی ظاهری میکنند و همچنین از اهل بدعت و اهل احوا. خب اکنون ولا یعنی دوست داشتن خب یک انسان اگر لفظ کافری را دوست دارد چه حکم داره این خیلی مسئله مهم است در کتاب های بعضی کتاب های اعتقاد هم ذکر شده است که اصل میگویند اگرچه آیت الهی عام است که مثلا شیخ مؤلف میگه دلیلش و دلیل قول تعالی و من یتولهم منکم فانه منهم هر اینا هر بتحت و هر کی و هر که از شما این کافر را دوست بگیرد پس این کافر از این مسلمان از همون ها هست انه منهم هر این مومن که مسلمانی که کافرها را دوست کرده است ولای با کفار داره من هم هر این انسان من هم از این کافرها حسابه خب بخاطر این آیت خوب فهمیدن انسان باید مراجعت کنه به تفسیرهای اهل سنت و فهمیدن معنای صحیحش که آیا مجرد دوست گرفتن کافرها آیا مگر دوست داشتن کافرها یعنی دوست داشتن کافرها حتی کمک کردن یا نصرت دادن اونها به خاطر دنیا به خاطر مال یا جا منصب آیا کفر اکبر از دین میبراره انسان وقتی که میخواه تفسیر آیت را بفهمه باید به احادیث پیامبر و اقوال اهل سنت در این مسئله رجوع کنند مبنی بر این درباره ولابا منقطه حاطب ابن ابي بلتعاه رضي الله عنه که بخاري روایت میکنن وقتی که حضرت حاطب رضي الله عنه كي جنگ بدر را هم اشتراک کرده گستر صحابي بزرگ در يكي از جنگ ها وقتی پیامبر صلى الله عليه وسلم سلام مخفیانه به مشرکا هجوم کنه و حضرت حاطب رضي الله عنه حاطب ابن ابي بلتعاه یک رساله روان کردن که پیامبر محمد صلی الله علیه و وسلم فلان روز با فلان قجای می آید خب همین سری تکتیک پیامبر صلی الله علیه و سلم را برای دشمن خبر داد و وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جانب وحی الهی فهمید حضرت علی و یک نفر دیگر رای کردند و این نامه را برگردون به هر حال به دست یک زن روان کرده بود خب همین جده بعضی از حضرت عمر رضی الله عنه گفتن این کس منافق شد پیامبر صلی الله علیه و سلام گفتن نگفتن گفتن این, این کس بعد حضرت حاطب را پرسیدن معلوم شد وقتی که پرسیدن که برای چی کار را کردی معلوم شد مسرت دادن کافرها یاردن کردن اونها یا حتی دوست داشتن اونها تفصیل داره حضرت حاطب رضی الله عنه با بیان کردن که من به خاطری کردم که هر یک از اصحاب شما در قریش در اینجا آدم ها داره و اهل بیت حفظ میکنن اما من که ندارم گفت گفت این کار را کردم تا اینکه خانواده من در امن و امان باشه در اونجا خب هر حال این آیه همین عمل ده آیت قرآنی نازل شد سوره ممتحنه که الله تعالی میگه یا ایها الذین آمنوا و خاطر این حضرت حاطب کافر شد حاطب ابن ابی بلتحنی البته برای چی برای این گناهی از گناه کبیره هست و معلومش احتیاج به تفصیل داره کار مجمل هست اگر رفت و نصرت دادن کافرها به خاطر دین شان باشه یا به خاطر پیروز شدن کافر بر بالای اسلام باشه یا به خاطر پیروز شدن خرسان شاه پیروزی کافرها علیه مسلمان علیه حالت داد کفر است اما اگر بخاطر مال باشه برای چی وقتی که الله سبحانه و تعالی سبب نزول آیه سوره ممتحنه همین است که الله سبحانه و تعالی میگوید یا ایها الذین لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قفنا كفر شده يا أيها الذين آمنوا أي كسونك إيمان وارده لا تتخذوا نگیره قرار نده دشمن منو و دشمن رو دوست دوستهای خود تلقون علیهم بالموده آنها موده و دوستی میانده و کمک همچنین وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم در حالی که کافرها با آن حقی که برای شما آمدگی هست کافر شدن و شما و پیامبر را بیرون کردن ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيت الله میگه شما اونها را مخفیانه سرانه کمک و دوستی میکنه و انا اعلم بما اخفيت وما اعلنت ما میدانم اون چیزی که شما مخفیانه و آشکار و نهانی و آشکار انجام میدی الله برای در حکم چی میگه ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل هر که از شما این کار بکنه به تحقیق راه حق را گم کرده است خب این آیت به خاطر همین این آیت سوره مائده را بیان میکنه که و من یتولهم منکم فانه منهم این آیت های وعید هست تهدید اگر رفت و کسی کافرها را دوست بدا به خاطر دینشان به خاطر آینشان این آدم حتما از اونها هست ابن جریر طبری امام مفسر همین خیلی تفسیر کردن و می یتولهم منکم فانه منهم هر که از شما اونها را دوست یاردم بکنه به خاطر دینشان پس این آدم به شبه از اونه اما مجرد دوست داشتن کافرها به خاطر خوبی کرد به انسان یا به خاطر مثلا دنیا دوست داشتن اونها یا به خاطر نصرت دادن و کردن در این حالت کفر در حالت گناه از گناه کبیره است حرام برای مسلمان که کافر را دوست بداره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه انسان حلاوت ایمان را شیرینی ایمان را نمیچشه مگر اینکه حتی اینکه انسان را دوست بداره به خاطر الله دوست داشتنش به خاطر الله باشه یعنی تنها باید الله و کسانی که ایمان به الله داره تنها او را دوست بداره الله میگه ان الله لا يهدي القوم الظالمین هر آینه الله هدایت نمیکنه قوم ظالم ها را الله سبحانه تعالی هدایت نمیکنه انسان هایی که ظلم میکنند خب این ناقضی هشتم بود یعنی کمک کردن مشرک ها و یاردام کردن اونها بر ضد مسلمان ها چه حکم داره این مسئله تفصیل داره اگر افتو بخاطر دین و ایمان شما بخاطر دین ها نصرت بتا در حالت کفر اکبر از دین میبره. و پیروز شدن کفر بر بابا اسلام باشه حالت یعنی موالات اعتقادی باشه معاونه اعتقادی باشه در حالت کفر است یعنی از روی خود از روی اونها که کافرها بالای مسلمان ها پیروز اما به خاطر مال دنیا یا به خاطر مثلا جاه و منصب باشه این در حقیقت خیلی گناه بزرگ است سبب نزول آیت سوره ممتحنه یا قصه حضرت حاطب ابن ابی بلتعه این مسئله را با تفصیل این مسئله را تفصیل میتیم و خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک یک بار کافر که نگفت و بعد تفصیل را پرسید معلوم شد که مجرد دوست داشتن کافرها یا کمک کردن کافرها به خاطر دنیا این کفر نیست این گناه خیلی گناه بزرگ است زیرا که دشمن الله را دوست داشتن درست نیست اما به خاطر دینشان بوده یهودی ها را به خاطر یهودیت دوست داره یا نصرانی را به خاطر شما مجوسه در این حالت در کفر هیچ شک نیست این مسئله ولا این بزرگترین مسئله در دین هست که باید تنها انسان مسلمان مسلمان ها را دوست بداره الله و رسول و پیروی الله رسول را و همچنین باید حد ببینه کسی که دشمن الله رسول است از کافرها و مشرک ها حتی اهل بدعت و اهل فسق معصیت هم بد دیده می شود به قدر همون معصیت و به قدر همون بدعت شان بنابراین مردم سه قسم هست یک قسم را واجب است دوست داشتنش که این مؤمن ها و صالحین یک الله و رسول و مؤمنین صالحین قسم دیگر واجب است بد دیدنش که این کافرها و مشرکین است و تاغوت ها و وای خب سه قسم کسی است که هم دوست از جهت از اصل ایمان و اصل اسلامی داشتگیش و بد دیده میشه بخطیری همون معصیت ظاهرش مثل زناکارها و داره یا کارها و معصیتکارها را از فرقه‌های اهل بدعت اینها هم همگی به بد دیدنشان قدر همون گمراهی و بدعت و زلالتشان خوب اکنون ناقض نهم شکننده نهم در اسلام مؤلف میگه التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر هر اعتقاد کنه اعتقاد کنه که جایز این که بعضی آدم ده بعضی آدما ده جایز است که بیرون شوند از شریعت محمد صلی الله علیه و سلم این هم رد عقیده این هم رد عقیده صوفی ها هست که میگن یکی از گروه های صوفی ها اعتقاد دارند که انسان وقتی که پیر صوفی وقتی که به مرحله رسید مرحله یقینی در نزد صوفی ها از غیب را میبینه و میدانه ده حالت عارفین بلا میگن الله شناس گفته وای عارفی عزیز خدا گفته میگه در این مرحله رسید دیگر میگه براش دیگه شریعت محمد صلی الله علیه و سلم میگه براش پیرویش واجب نیست میگن زیرا میگن شریعت محمد تنها میگن برای عوام مردم همین خیل عقیده دارن بعضی از صوفی ها عقیده شون همین است که انسان وقتی که در یک مرحله مخصوص رسید پیروی ابن عربی و ابن فارز وقتی میگم به یک مرحله رسید که مرحله یقینش کرده گستن که میگن خاص فل خاص پیو که هستین که همه چیز در لوح محفوظ بوده گیو میدونن غیب را گویا میدونن تمام چیز بیو خبر دارن خب این طایفه را در کفرش عالم ها شک کردگی نیستن بلکه از عالم های حنفی هم <clears throat> مثاله دارن رد طایفه ابن عربی که همین عقیده ها را داشتند اون جاهل ها آیت قرآنی را که نفهمیدن که الله میگه وعبد ربک حتى یأتیک الیقین الله را عبادت کو یقین آمدنه اون یقین جا مقصود مرگ است به تفسیری به اه، اجماع مفسرین لیکن اونها میگن یقین یک مرحله در صوفیا هست گویا به او درجه پیر رسید دیگه به شریعت محمد صلی الله علیه و سلام عمل نمیکنه بلکه خارج میشوند خب شبهه شون چیز خب در حالی که برای هیچ کس جایز نیست که در حالی که برای هیچ کس جایز نیست از شریعت محمد صلی الله علیه و سلام بیرون شود زیرا شریعت محمد صلی الله علیه و سلام آخرین شریعت آخرین شریعت هست و بزرگترین شریعت و تمام این سجین اومده است از از تا آخر دنیا را برای جن و برای انس برای عرب و عجم و از حال از مکلف شدن تا از دنیا رفتن است و خود پیامبر پیامبر صلی الله علیه و سلام همیشه عبادت کردن تا از دنیا رفتن است و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اگر حضرت موسی زنده می بود براش جایز نبود که از شریعت من خارج شه و هیچ یهودی نصرانی مرا و اگر رفت ایمان ناورد به من از اصحاب دوزخ و این آیه دلیل های قرآنی احادیث نبوی صریح است که یکم آدم در جایز نیست که بعد از بعثت محمد صلی الله علیه و وسلم غیر شریعت و غیر راه ای را پیروی کنم اما صوفی های گمراه این طایفه زندیق ها همین خیلی اعتقاد دارن که اگر رفت به یه مرحله رسیدی در حالت دیگر این دیگر با وجوب نیست پیروی کردن شریعت محمدی و ما بنابر خاطر همین این شریعت محمدی گویا علم ظاهر قرآن و سنت گویا برای عوام مردمه اونها گویا به این مرحله که رسیدن وحی را یا اینکه حکم را یک یک باره گویا حدثنی قلبی عن ربی گویا کس از دلش از پروردگار میگیره به یگان واسطه گویا حکم را از الله میگیره اینکه در حقیقت اونها حکمی را که بگیرن معلومش از شیطان ها هست زیرا شیطان ها هم به پیروای خود وحی میکنن معلق خوب بکنه شبهه از کجا پیدا شد شبهه این یگان دلیل و حجت ندارن در این باره صوفیای زنده ها فقط هاشون همین که میگن خیلی که حضرت خیزر خاطرش میگه عربی ده به هر حال حضرت خیزر علیه السلام وقتی میگن که حضرت موسی را از شریعت برآمد در بعضی احکام که کشتن مثلا کودک جایز نبود یا مثلا چپک مثلا خراب کردن کشتی فینا درست نبود لکه حضرت خضر میگم کارها را کرد حضرت خیز علیه السلام معلوم میشه بگین که از شریعت برآمد یعنی ولی گویا و حضرت موسی نبی گویا از شریعت برآمد این خیلی شبهه به اساس هست زیرا که حضرت اولش به حضرت خیزر پیغمبری خیزر نبود زیرا که خود حضرت خیزر ده اختلاف است بعضی اکثر عالم ها محدث ها مفسر ها اکثرش میگن حضرت خیزر علیه السلام خودش نبی بود خودش پیغمبر بود قامی قول ترجیح میده بعد اکثر اهل علم و بعضی اهل علم میگن ولی بود پیغمبر نبود لکن میگن حضرت خیزر علیه السلام حضرت خیزر حضرت موسی میگه مبعوث به حضرت خضر علیه السلام نبود یعنی این پیغمبر اون بود حتی روایت بخاری همین است که وقتی که حضرت موسی پیش آمد گفت مرا تعلیم بده از آنچه که من میدانم از آنچه که الله برای تو تعلیم داده است گفت تو کی هستی گفت من موسی هستم حضرت خیر در روایت بخاری است روایت بخاری مسلم که گفت تو آیا گفت موسی گفت موسی بنی اسرائیل هستی معلوم شد که حضرت موسی مبعوث و پیغمبر به حضرت بنی اسرائیل بود نه به حضرت خیزر حضرت خیزر ای خود در زمان قدیم در یک وقت در پیش از بیاست پیامبر صلی الله علیه و سلام در یک زمان میتونست که چند پیغمبر مبعوث شود در یک زمان و در یک وقت و حتی در یک زمان، که حضرت ابراهیم و حضرت لوط و بعضی پیغمبرها در یک زمان بودن پسر خاله یک دیگر بودن در یک زمان خب این صوفیا همین چیز را استدلال کرده این سبب چی است سبب زندگی و بدینی هست تا که دیگر نماز نخواهیم روزه نگیریم حج و زکات ندیم گفته همین خیلی شبهات داخته مریدها و پیروهای خود را قانعمند ساختگی هستند ولی هیچ اصل شرعی نداره این به بنابر مؤلف این موضوع ناقض اسلام آورد به شک شبهه کسی که بگوید برای من واجب نیست اعتقاد کنم پیغمبری پیغمبری پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم که که بگوید برای من واجب نیست حکم های پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم در حالت به کافر یک سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم رد کنه قبول نکنه این کار کنه میشه کافر به دلیل مؤلف میگه من اعتقد ان بعض الناس یسع یسع نخ جایز است هر اعتقاد که بعضی آدما دا جایزه که خارج شوند از شریعت محمد صلی الله علیه و سلام کما وسع چون که جایز بود برای حضرت خضر علیه السلام خارج شدن بیرون شدن از شریعت موسی علیه السلام این شخص میگه کافر میشه به شک میگه برای من واجب نیست پیغمبر برای من مثلا جایز است که از حکم پیغمبر برم و مثلا این چیزایی که اعتقاد همه چیزهایی که صوفیا اعتقاد دارن به شک شبه این کفر صریح است حتی ملاحقاری کتاب داره رد و رد به کسانی که وحدت الوجود میگد و این عقیده کفری را بیان کرده است که صوفی ها شریعت را تقسیم میکنند میگن دین را تقسیم میکنند میگن دین دو تقسیم میشه که شریعت است و یکی حقیقت و قسم دیگه هم سیمش طریقت حقیقت و شریعت میگن شریعت ای برای عوام یعنی يعني می قال الله قال رسول روح الهی و پیامبر اینا میگن برای عوام اما میگه حقیقت برای خاصاشونه یعنی هم پیراشون گویا ظاهر و باطن دین را میدانند ظاهر و باطن عالم را میدانند غیب را گویا میدانند بله، خیلی عقیده کفر به شک شبهه خیلی منتشر بود خب در این عصر هم بعضی از گروه غلات صوفیا هم عقیده را ولی بالله دارند خب این خیلی معروف است که این عقیده عقیده کفری هست که برای هیچ کس جایز نیست از اول تکلیف تا روز تا از مرگ آمدن باید انسان الله به شریعت محمد صلی الله علیه و سلام عبادت کنه و طاعت کنه چی خیلی که گفتیم این به همون گناه ها و حرام ها و اینا را برای خودشان آسان کردن تا اینکه زنا که کرد دزدی که کرد غارت کرد کاری کرد نماز نخوان روزه نگرفت همه کار را کرد اگر چی بگوید میگه من در حال مرحله یقین رسیدم تا اینکه مریدا دست نتیم گفته عوام فریبی اینا به خاطر همون عقیده این باطلین باطل ها هست چرا زیرا که پیامبر صلی الله علیه و تا حیاتشان عبادت کرد بکر صدیق که بزرگترین ولی این امت است بزرگترین دوستی الله است با وجود این تا ای دنیا رفتن عبادت کردن بکر و عمر و عثمان و علی و عشره مبشره همه اون صحابه های بود که صوفی های کم بخاطر به خاطر فریب قوم و گروه های خودشان همین کارا کردن خب ناقض دهم میگد العاشر الاعراض عن دین الله لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجربين منتقمون خب اعراض در لغت به معنای روگرداندن میگن یکی از شکننده های اسلام این هم روگردانیدن است روگرداندن بیپروگی کردن از دین الله اعراض با دیل و با عمل کل دین روگرداندن سلام قال الإعراض عن دين الله كان رجعداندن از دين الله نه تعلیمش میگیره نه عمل میکنه این به شکل کفره اما تعلیم گرفتن هر یک مساله برای همه واجب نیست بلکه إيه، واجب است گرفتن احکام احکام فقه و تفسیر و حدیث علم این برای بعضی واجب است نه برای همه عوام لیکن برای عوام واجب است که اصل دین رو بشناسه که توحید است و براش واجب است که نماز را بیدار تا اینکه بخوانه مسلمان شود و باید همون چیزی که برو با به او بیاره مثلا مالش و زکات رسید باید احکام زکات را بداند اگر رفت حج باشه باید احکام حج را بداند همه چیزا واجب است اگر اینا را ترک کرد انجام نداد مثلا احکام حج و زکات و روزه را به حالت گناهگار می شود لکن اصلا دین را بنا اعراض چی میگن عالم ها علامه ابن میگن اعراض یعنی پر را میشنوه با او ایمان نمیاره نه بعدش نه دوست میدارن نه با او کافر میشن میگن نه ایمان دارم اعراض کلی میگن باز کردن کلی یعنی پروای دین نداره نه قبول داره نه رد بکنه نه عمل میکنه و نه تعلیم میگیره هیچ کار نمیکنه یعنی پروا نداره اینم اینم کفر استری هست را زیرا که دین ایمان تصدیقی به زبان است سخن به زبان است گفت تلفظ کردن با زبان و عمل کردن به جواری و عمل کردن به جوارح به هم مهمه یعنی مثل نماز خواندن یا زکات دادن یا حج یا روزه گرفتن بنابر هر که رو بگردانه که نه پروای دین نداشته باشه اصلا 70 سال شد زندگی میکنه 30 40 سال چه زندگی میکنه یک رکعت نخوانده نماز یک بار سجده نکرده است یک روزه نگرفته یک عمل دین را به خاطر دینیش اجرا نکرده است اصل دین را نمیدانه مثلا آنچه که عبادت صحیح میشود الله پیغمبر و دین رو پروا نداره مثل حیوان زندگی میکنه خیلی انسان ها امیر اعراض کلی میگن اعراض با دو قسم شده اعراض اول اعراض کردن با کسی که کلا در دین داخل شدگی نیست در دین محمدی صلی الله علیه و نه قبول داره نه رد میکنه نه پروا داره نه نه ایمان رو است، نه کافر یعنی اصلا پروای دین نداره این خی کافر است در اسلام در اومده است یا کسی که در اسلام در اومده پروای دین نداره مسلمان میگه دعوایی پروای دین ندارن نه نماز بخونن نه روزه نه پروای دین ندارن اینم کفر است لکن در دین در اومده است لکن مثلا علم نمیگیره اینا نمیتونیم کفر گفته این انسان گناهکار است زیرا زیرا که علم گرفتن برای همه واجب نیست برای هر یک کس واجب است که الله پیغمبر و دین رو بشناسه و معنای لا اله را بدانه و باید نماز و روزه اگر رفت و باشه بین مسلمان ده باید این چیزا را بدانه لکن ترک مثلا همین روزه نماز چی فرضا داره چی کننده داره یا مثلا حج چه خیلی است یا روزه اینا را تعلیم گرفتن برای همه آدمی که پرو شود همون واجب است اما برای هر یک شخص واجب نیست تعلیم گرفتن این احکام که این خاصی بعضی انسان ها شود مثل مفتی ها و فقه ها و طالب علم ها خب اکنون معلوم شود که اعراض دو قسم یک اعراض کردن از اصل دین و که را تعلیم میگیره عمل نمیکنه وقتی مسلمان میگه این کافر است در شک نیست خب، اعراض کردن از تعلیم بعضی احکام اسلام باقی مانده فرض کفایه است همین تعلیم گرفتنش در حالت ایرا ترکش کفر گفته نمیتونیم ایرا ترکش کفر گفته نمیتونیم چرا زیرا برای هر یک آدم واجب نیست طلب علم کنن در امور امت اسلام خیلی نبود که هر یک انسان باید از بکنونن مثلا احکام را نه فقط باید لا اله الا الله یعنی اصل دینش بگن یعنی فرض عینی که عقیدش صحیح میشه با اون همه چیزا واجب است تعلیم گرفتنش تمام خب دلیل چیست که رو گرداندن از دین که نه لا تعلم نه تعلیم میگیره ولا عملو به عمل نمیکنه این انسان کافر است چیه دلیلش دلیلش همین است که الله میگه و من اظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها و کیس تر از کسی که تنبیه داده شده به آیات پروردگار یادآور کرده شده به آیات پروردگار آیات الهی ثم اعرض عنها بعد از اون رو بگردانه بله، به خاطر همین هر کی در دین شریعت اسلامی رسید توحید رسید و که الله مگه به آیات رب تنبیه شد آگاه شد و با وجود این رو گردان پروانه کرد گفت همین پروانه کرد، گفتیم چیز واجبه باید عبادت کنی الله را عبادت کنی پروانه کرد. همین به که کفایه کرد که من مسلمانم مثلا در این حالت این, این آدم کافر می الله میگه ان من المجرمین منتقمون هر اینا ما از مجرم ها از کافرها انتقام گیرنده هستیم خب به هر این تفصیل داره به حد مهمه اعراض چی است اصلش رو گردانیدن روگردانیدن خب، رو گردانیدن رو گرداندن چه خیلی رو گرداندن کلی یعنی اصلا پروی دین نداره نه محمد صلی الله علیه و قبول میکنه نه رد میکنه نه دوست میداره نه ببینه یعنی پروا نداره مثل حیوان خب دیم قسم کسی است که ما مسلمان میگه او یک پروا نداره نه در عقیده کار داره نه در نماز نه روزه نه حد یک عمل اسلام انجام نمیتیه خب این انسان هم کوید است اما اسلام داره نماز میخونه یا روزه میگیره یا که حد گاهی باشه میکنه مثلا بعضی اعمال اسلام معنای لا اله الله را عام شده میدونه که باید غیر الله عبادت کرده نشه کفر تو که باید به غیر عبادت غیر الله باید آدم کافر شه معنی عام شده میدونه اینا نمیتونی بگی اعراض اعراض کلی هست یا اینکه اعراض کفری است بنابراین اعراض کفری خیلی است اکرون مختصرش خلاصش همین که پروای دین نداره نه عمل میکنه نه دین تعلیم میگیره اینم خیره. چرا ده تعلیم نمیگیره اصل دینه اما تری مثلا تعلیم گرفتن عقیده و فقه و تفسیر و حدیث و هر یا به تفصیل رد شبهات و اینو این فرقی کفایی هست یعنی مثلا بعض آدم که کرد و بعضی آدم از گناهگاری سقوط میشوند خب لکن به هر حال اعراض کفری یعنی در دین داخل هم که چه خصاص نماند بگم لیکن احکام دین رو نمیشناسه عمل هم نمیکنه به جوارحش و پرواش هم نداره مثل حیوان ای در حالت اضافی است اما کسی که نماز میخونه و قدر توانش روزه میگیره و لیکن روز مثلا نمیدونه فرضای نماز کنده یا مثلا نمیدونه که مثلا ولو برور مثلا ساز نمیدونه تفصیل قطی در حالت این انسان کافی گفته نمیشه گناهگار هست اگر در مسائل تقصیر کرده باشه لیکن این کافی گفته نمیشه خب اعراض یعنی روگردانیدن به دلش به قلبش پل رو گیره بعد کفر میگن خب بعضی عوام مردم کفر میگن به همین کفر اعراض گفته یا غلط فهمید زیرا این شیخ عبدالرحمن بن حسن و نبی نبیرای شیخ را به تفصیل بیان کرده است در کتاب های شرح توحید و اینو خب هم مؤلف در آخر میگه ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف الا المكره هیچ فرقی نیست میگه در تمام این ناقص کنده ها در بین هازل هازل شوخی را میکنن آدم شوخ میکرد به شوخی گپ کفر به شوخی بگه یا که گپ شرک و ردت هم مطلب میشه به شوخی هم باشه مسخره کردن بازی کردن همه این کافر میشه به شک و جدی جد یعنی حت مثلا با ایروسی یعنی در حقیقت جاد قطعی هم که بگه یا با شوخی باشه یا با یقین در حالت کفر شک نیست و الخائف یعنی ترس ترسی به خاطر مالش اینو و خوف و اکراه فرق داره اکراه یعنی مجبور کردن به کفر نکی مجرد ترسه که مثلا مالش میره فرزند میره که منصب شده میره مجرد این نامه تو دویز نیست به یکی مثلا انسان کفر انجام بده ترس عذر نیست لکن اکراهش یعنی مجبورش کرد چه داشته که اکراه مکره یعنی کسی که مجبورش میکنن مجبورش کردن کفر را بگو سخن کفر عمل کفری انا اعتبار داره به شرط شرط اول میگی یقین کنه که همون چیزی که تهدید کیسه که کلت هم میگیره مثلا یا پوت هم میبره میاد بسته یا زندان میکنه مثلا در حقیقتا در این حالت این چی است این در حقیقت این عذر شده میتونه لیک اکراه اكراه فهمی کارا اگر نکنی خیل میکنمون اون که او ای دست نمیویا یا پستلید نداره دست نه مثلا به خاطر همین ایره اکراه نمیگه اکراه هم به خودش با شرط داره اکراه مجبور کردن خوف کو چی است خوف ترسیدنی کفر میکنه تو اینکه مال دست نره ولی عیاذ بالله قبول نیست مجرد ترس نمیتونه سبب شه که آدم ناقض اسلام یا کفر را انجام و معذور باشه نه خوف عذر نیست لکه اکراه عذر اکراه چه که در سرشه مثلا اکراه چه اکران در یقینه که آدم اگر همین گفت نگه همین عمل کفری را نکنه مثلا در کسی که تهدیدی که انجام میتیه خب برام قدر شیخ چی گفته اکران؟ شوخی ایراستی یا اینکه ترس در برای مرتکب شدن کفر مگر مکره مگر شخصی که مجبور شد اکراه شرطش گفتیم یقین باور داشته باشه که آدم همین آدم قدرت داره که همین کارا بکنه یک گودک مثلا یک آدمی تهدید کنه کودک میده این اعتبار نداره چرا زیر تهدید اعتبار ندارن یه آدم تهدید کنه در حالی که مثلا سلاح نداره یه آدم کنه یقینا گیرم کاری کرده نمیتونه به تهدیدی کنه اینم اکراه و کره نمیگه میگه غالب گمان شدی که یقین شد که همین چیزی که تهدید داره در مجبور کردن کفر و شرک ان یعنی حالت بوکی نداره انسان کفر انجام تیا زیرا الله میگه الا من اکره و قلب مطمئن ایمان. بشه که ایمان باطنی داشته باشه مثل قصه حضرت عمار ابن یاسر رو. مجبور کردن که پیامبر را سخنهای بد بگوید و حضرت عمار زیق شدن پیش پیامبر صلی الله علیه و آله اومد گفتن که من همین را کردم شما را سخنهای گفتم کفری به شما شده پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن سخ دلت را چخل میآوی گفت دلم پر از ایمان بود پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن ضرر نمیکنه اگر تو باز همین خیر کردن که نداره که در ظاهر موافق کنی اما باطن قلب باید پر از ایمان و پر از یقین و توحید باید باشه خب اكو بعضی تکفیری ها میگن در اینجا شیخ الا المكره والجاهل نگفت مثلا جاهل را استثناء نکرد که مثلا جهل در شرک عذره خب ما میگیم که مثلا در پیش نگفت یعنی مثلا پیشکیش در کس ذکر کرد چهارم ذکر نکرد نگفت مثلا هیچ فرقی نیست بین این نواقص بین شوخی میکردگی بین حقیقی میگفتگی بین میترسیدگی بین جاهل هم نگفت مثلا برای نه در اول گفت نه در بعد از نه پیش از الا گفت نه بعد از الا لیکن مذهب شیخ در این باب معروفه که عملا که مثلا بوسایی و ابن عربی و بعضی کسانی که در شرک و کفر داشتن در سخنانشان کافیشو نگفت و در و همچنین اعتقادن هم در مفید المستفید و در کتاب کشف شبهات ذکر کرد که گاه انسان مسلمان در شرک از روی ندارستان واقع شود و کافر نمیشه شیخ ذکر کرده است اما اینجا بگن چرا مک... جاهل را استثناء نکرد ما میگویم پیش از استثناء هم جاهل را نگفت یعنی مثلا نگفت که جاهل هم کافر میشه نگفت نه بعد لوگ نه پیش از که این نواقع معلوم است که آدم میدونستگی میکنه مثلا شخصی که این میدونستگی کافر میشود میدونستگی کافر شد دونست که شرک کرد و دونست که کفر کرد بعد از دانستان در حالت به کافر خب این بعضی شبهاتی که تکفیر در این نواقص میدازن همینه خب و در حقیقت وقتی این که باشم معلوم میشه که نواقص که زی خواندیم ده نواقصی که بسیارتر از این میگن کفر نوعه یعنی کفر نوع یعنی همین نوع کارها کفر است کسی زنا را حلال بگه کافر است کسی سجده به غیر الله کنه کافر است کسی دعای غیر الله کنه کافر است کسی که شفاعت از غیر الله طلب کنه کافر این را میگن کفر نوع یا کفر عامش میگن اما شخص معین این احتیاج بهش داره احتیاج به حجت داره کفر صریح ای لکن این شخص احتیاج به اقامه حجت داره شاید جاهل باشه یا شاید مکره باشه مثلا مجبورش کنه یا شاید خطا کرده فراموش کرده این تکفیری ها بعض میگن که همین که دیدش کفر کیسته اعتقاد که کافره خو خب اوکراین میگه خو خب تعویل داره خو خب خطا کرده خو فراموشی مهم کفر خود رو دیدی کفر کیست میگیم نه خیلی نیست که مجرد کفر کردن مقصد نیست بلکه باید دیم شکم باشه یکم باید همین کفر و همین سخن یا فعل کفر باشه دیو که همین شخص سزاوار همین کفر باشه یعنی اینکه مثلا مانع موانع در رو دیده نشوه مثلا موانع اتفاقی مثلا اکراه مکره بودن یا اینکه مثلا خطا و فراشی یا تعویل داشتن و مثلا جاهل بودن همه اینها موانعه خب مؤلف میگه و كلها من اعظم ما يكون خطرا همه این نواقض ها بزرگترین خطر است میگه این نواقض ده تا خوانده و اکثر ما يكون وقوع بو میگه بسیار واقع میشه برای خاصتا همین خدای صوفیگی در زمان خیلی منتشر بود فنبغي للمسلم ان يحذرها ويخاف منها على نفسه مسلمان دا واجب است که از این چیزها نظر باشه و بر خود بترسه که در این واقع نشه نعوذ بالله من موجبات غضبه و الیم عقابه پناه میبریم از سوزهایی که سبب غضب الله میشود و علیم عقاب و عقاب دردناک الله پناه میبریم برای شخص هر شخص مهم است که این بود آخر رساله که تعلیم بگیره احکام دین را و عمل کنه به آنچه که الله سبحانه و تعالی براش واجب کرده است و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین